riječ istine se mora reći. Posjetite nas. Soba. Put vjernika. Put ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا onoga ko se suprotstavi poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pođe putem koji nije put vjernika, pustit ćemo da čini šta hoće i bacit ćemo ga u džehennem, a užasno je on boravište. Allah te barake da tada je učinio na moja braćo da upravo emanet bude svojstvo vjernika. Da emanet bude njegova karakteristika. Da emanet bude ono za čime mu živi, ono čega se on drži nasuprot emanetu jeste redhijane, jeste pronevjera, jeste pronevjera, pa kao što je osobnija vjernika, da je on taj koji je od emaneta, tako je osobnija nevjernika i munafika i teških grešnika, da su oni oni koji kod sebe imaju arhijane, koji stalno proneveravaju stvari koje su preuzeli, koji su preuzeli kao emanet, a onda ih izdali. www.pautak.com Soba put Soba put vjernika. وحاني الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض نتوق كان الوداع الآن الله وحاني الشوق وشوقي ما قد حان سنا لبعض نتوق sve su sveli na namaz, a i taj namaz Allah ne bolje zna kakav nije, čim su sve druge stvari koga pogazili. Ali je ostao namaz, taj takav, da ga zavarava, da je on dobar musliman, da je on na visokim deređama, međutim niti ima poverenje, niti to može njega da se osnovi, ništa, niti što može da mu povjeriš, svi ste vi pastili, svi će biti pitani za svoje stvari. I imam džemata će biti pitan za svoje stvari. I vladar će biti pitan za svoje stado. I učenjak će biti pitan za svoje stado. I čovjek u porodici će biti pitan za svoje stado. I žena u porodici svoga muža. I dijete u toj porodici. I sluga u toj porodici. Svi će biti pitani. I sve su to cijenjena moja braćo Emaj. الأيام فيها الصفا واللين ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل مرت علينا أيام فيها الصفا واللين ننهل من الأنسام ونصاحب الغليل وبدا وصاكو برستو حرام i kiti se takvim svojstvima svojstva monafika. Pa koristi neke isprike laže, ne stidi se Allah te barek wa ta'ala. Vara brata muslimana ili vara nemuslimana. Jer je prevara zabranjena vara muslimana ili nekog drugog. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Hattu l'amanata ila meni tumena wala tahun men hana.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 Zahvalimo se gospodaru svih svjetova koji je ponudio emanet nebesima, zemlji i brdima. Pa su se oni pobojali i uplašili da ponesu taj emanet. Pa ga je prihvatio čovjek. A onda taj čovjek biva onim koji je nepravedan i neznalica. Kao što uzvišeni Azza wa Jal kaže, nesliz Inna aradna l'amanata ala samavati wal-ardi wal-đibali, فأبين wa يحملنها minha wa وحملها الإنسان إنه كان ظلوما jahula Mi smo doista emanet povjerili i ponudili nebesima i zemlji i brdima pa su se oni sustegli i pobojali se da ga ponesu pa ga je ponio čovjek inna hu kjana zalumen džahula a zatim taj čovjek koji je prihvatio najveći amanet od Allaha Đalešanuhu vidimo ga kao zulumčara, nepravednika i neznalicu. Čovjek je prihvatio emanet od Allaha te baraka tada zato što ga je uzvišen i obdario razumom s kojim je u stanju donosi emanet i Allah Đelešanuhu ga tim u tom emanetu nije zadužio nečim što on ne može da ponese. Niti je čovjek odgovoran za ono što ne može, Jer Allah Đelešanuhu zna njegove mogućnosti i ne duži ga preko toga. Međutim, taj čovjek je zulumčar zato što ne izvršava ono što je preuzeo od tog emaneta i što ne radi ono što može da uradi i što ne ulaže trud onoliko ko treba i može da uloži truda. I neznalica je zato što se ne trudi da nauči istinu i da slijedi istinu i zato što se ne sprema za dan povratka pred Allaha Azza wa Jal pred kojim će račun polagati za sve ono što je činio i sve ono što je govorio. Allah te baraka wa ta'ala je učinio na moja braćo da upravo emanet bude svojstvo Vjernika da emanet bude njegova karakteristika, da emanet bude ono sa čime mu'min živi, ono čega se on drži nasuprot emanetu, jeste el hijane, jeste pronevjera, jeste pronevjera, pa kao što je osobina vjernika, da je on taj koji je od emaneta Tako je osobina nevjernika i munafika i teških grešnika da su oni oni koji kod sebe imaju arhijane koji stalno proneveravaju stvari koje su preuzeli koji su preuzeli kao emanet a onda ih izdali. Kaže Allah te barek wa ta'ala, nesti zbilna, Ja juha ladina amanu, la tahunu Allahe wa rasule, wa tahunu emanatikum, wa antum ta'lamun. O vjernici, nemojte iznevjeriti Allaha jalla šanuhu i poslanika, alaihi salatu wassalam. I nemojte proneveriti vaše emanete. Wa antum ta'lamun, a vi ste toga svesti. Vi znate za te emanete. Vi znate za te emanete. I vi znate za obavezu čuvanja tih emaneta. I znate da ste ih preuzeli i da za njih slijedi odgovornost. Pa nemojte to pronevjeriti. Kažu islamski učenjaci, na koji način nemojte to pronevjeriti? Nemoj pronevjeriti emanet na način da preteraš ili da popustiš da dodaš ili da oduzmeš jer doista je pronevjera od manjkavosti imana pronevjera je od manjkavosti imana i pronevjera je razlogom propasti insana onaj čovjek koji je koji slijedi pronevjeru i koji ne drži svoj emanet i koji vara takav čovjek vodi, vodi sebe putem propasti, a Allah te barek ta'ala dobro pozne svoje robove, zbog, če, zbog čega i time to vari. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, La imana li men la emanata lehu, wa la dina li men la ahda lehu. Nema imana onaj ko nema emaneta pri sebi. Nema imana onaj koji nema emaneta i nema vjere onaj koji se ne drži ugovora. Pa je ovim riječima Rasul sallallahu alaihi wasallam zaprijetio da onaj koji nema emaneta, da takav čovjek je sa svojim imanom u jako teškom i lošem stanju. Da Allah te barek ve ta'ala samo pomogne. Takav čovjek je u velikoj opasnosti. Nekada se može desiti da je takav ili od nevjernika, ili je od monafika, ili je od teških grešnika. Ali onaj ko nema emaneta kod sebe, takav čovjek, njegov din je Jako loš. Njegov din je jako loš. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga prinose Ebu Hrej radijallahu ta'ala anhu La jeđetemiu l'imanu wal, wal kufru fi kalbi abada. Neće se nikada iman i nevjerstvo sastati u jednom srcu. Iman i nevjerstvo kufr nikada se neće zajedno sastati u jednom srcu. ولا يجتمع الصدق والكذب أبدا niti će se ikada sastaviti i zajedno u jednom srcu biti i istina i laž. ولا يجتمع الخيانة والأمانة جَمِيًا niti će se u jednom srcu sastaviti zajedno pronevjera i emanet, to jeste poverljivost. to jeste povedljivost. Dakle, ovo su stvari koje su suprot, suprotna, suprotne jedne drugima. Pa ili je jedna ili je druga. I oni koji misle da njihovo srce može podnijeti da su pred iskrenima iskreni, a da su pred monaficima, monafici pred lažljivcima, lažovi i tako dalje, ti se varaju. Ovo srce ne može da podnese dvije suprotnosti. Ili si vjernik, ili si nevjernik. Ili imaš kod sebe iskrenost, ili si neiskren, lažov. Ili si onaj koji je poverljiv, ili si onaj koji vara stalno, iznevjerava ono što mu se poveđa. Također u hadisu koji mu tetakon alej kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ajetul munafike talat Tri su znaka i pokazatelja munafika. Kako da prepoznamo munafika? Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Tri su znaka preko koji se prepoznaje munafik. I Ida haddete kada, kada govori laži Wa ida va'de ahlefe, kada obeća to ne ispuni. Wa idha tu min khana, a kada mu se nešto povjeri, on to pronevjeri. On to pronevjeri. Wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Pa makar taj takav postio i klanjao i tvrdio za sebe da je musliman. Ako ima ova tri svojstva kod sebe, makar i postio i klanjao i tvrdio za sebe da je musliman, Rasul sallallahu alaihi sallam kaže takav je monafik. Takav je monafik. I po tome su ashabi radijallahu ta'ala anhu prepoznavali monafike. Gledajući u njihova svojstva, kad govore šta rade, kad obećaju, kad im se nešto povedi, što učine sa tim? I koliko je danas među muslimane oni koje nikada ne može riješ držati. Danas te obeća jedno. Sutra ovo već promijenio. I kraće od toga. Nekad u sad vremena u stanje četiri puta da ti promijeni svoje mišljenje i proneveri i pogazi ono što ste se dogovorili. Pa tako upada da Allah žele šan mu začeva u svakog vjernika od toga, upada u svaku vrstu harama. I kiti se takvim svojstvima, svojstvima munafika, pa koristi neke isprike, laže, ne stidi se Allah, te barek ta'ala, vara brata muslimana, ili vara nemuslimana, jer je prevara zabranjena, vara muslimana ili nekog drugog. Zatim kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Haddu l'emanata ila meni tumenak wa la takhun man khana." Čuvaj emanet onome ko ti ga povjerio. Ako si nešto preuzeo u emanet, onda čuvaj to. I nemoj da prevariš onoga ko tebe vara. Nemoj ti da budeš poput onoga koji tebe vara. Nemoj da prevariš. Ako si preuzeo emanet, drži se, izdrži taj emanet. Sačuvaj taj emanet. I nemoj da budeš poput drugih. Jer vjernik se u svemu razlikuje od drugih. Vjernik se u svemu drugih razlikuje. Tako se kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, Jakulu Allahu azza wa jal, Ana thalithu ash-sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma sahiba. Kaže Allah dželle šanu hadisi kutsiju, ja sam treći uz dvojicu, sve dok jedan od njih ne počne drugoga da vara. To jeste, dvojica koji su, koji se druže, u ima Allaha Đelešanuhu, prijateljuju, Allah Đelešanuhu i pomaže i on je uz njih, daje im svoju podršku i svoju pomoć. Dokle je to prijateljstvo? Dok ne počne neki od njih drugoga da vara. Kada jedan od njih počne drugoga da vara, halas. Takvi više nemaju podrške. I to je dokaz onom stanju koje je danas među muslimane, da ne mogu dva muslimana da rade jedan posao. Čim pruže par koraka, gotovo, posvadili se, razišli se. Mržnja, nesloga, ne govore, ne salame se. Allah akbar. Šta se desilo? Wallahi, jedan je počeo da varati. Jedan je od njih počeo da vara svoga brata. Pa su izgubili podršku Allaha te barakatala. I uselilo se u njihova srca ono što je zamijenilo ljubav i smiraj koji imaš u svoga brata koga voliš u ima Allaha Đelešanuhu. Naselila se šta? Prevara. Hoćeš da prevari svoga brata pa te Allaha Đelešanuhu? Alas. Da ti je to sve pasne. Stoga cijena moja braćo, Resul sallallahu alejhi ve sellem se obavijestio da prvo što će biti uzeto od ljudi jeste upravo emanet. Kao što kažu u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Avvalu ma yurfa'u minan an-nas al-amana, wa akhiru ma yabqa as-salam." Prvo što će biti uzeto od ljudi, iščupato, podignuto od njih, jeste jeste emanet. Neste se među ljude emanet. A zadnje što će ostati jeste namaz. Pa kaže, koliko će biti oni što klanjaju, a u njima nikakva hajra nema. Koliko će biti oni što klanjaju, a nikakva hajra u njima nema. Zašto? Zato što sve su sveli na namaz. A i taj namaz, Allah najbolje zna kakav im je. Čim su sve druge stvari pogazili. Ali je ostao namaz, taj takav, da ga zavarava, da je on dobar musliman, da je on na visokim deređama, međutim, niti ima poverenja, niti ko može njega da se osloni, ništa, niti što može da mu povjeriš. La havla wa la kuvata illa billah. Kako, kako musliman može biti takav? I doista su mnogobrojne zamke šeitana prokletog, od kojih vjernik, ako se ne bude čuo, pašće u njih i slomit će ga. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Iyakum wal hijane fa innaha bi'satu al bitane Čuvajte se dobro prevare. Čuvajte se dobro prevare. Jer doista je to ružno svojstvo. Doista je to ružno svojstvo. Pitanje emaneta, cijeljena moja braća, jeste pitanje koje je vezano, vezano i za ibadate, to jeste za samo obožavanje Allaha te barete o teala ili tvoga odnosa i tvoje obaveze nas prema Allaha Đelešanu, njegova dina, <clears throat> kao što je vezano i za odnos tvoj prema drugim ljudima, prema drugim ljudima, u tvom okruženju, prema tvojoj porodici, tvome nefsu i tako dalje i tako dalje. Što se tiče najvećeg emaneta, jeste emanet vjere Allaha te barek o ta'ala. Emanet vjere Allaha Đelešanhu, <clears throat> koga si prihvatio, koga si prihvatio sa tvojim izgovaranjem, reči La ilaha da Allah Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. A on se ogleda u tome da si iskren prema svome gospodara za ođel u pokornosti njemu te bare kratara i da si onaj koji slijedi njegov poslanika sallallahu alaihi wasallam na njegovom putu s kojim je došao od Allaha Đalešanu. Da budeš onaj koji će izvršavati naređeno i napuštati zabranjeno. Onaj koji će se bojati Allaha Đalešanu i u tajnosti i u javnosti i da nipošto ne dozvoliš da budeš od onih koji se pred ljudima u javnosti pokazuju kao bogobojazni, međutim u svojoj privatnosti, u svojoj osami, griješiš Allahu te barake wa ta'ala, činiš mu grijehe čim se, čim se skrajneš iza zid. Jer nema sumnja da vjernik nikada sebi neće dopustiti takvo stanje, jer je njegova akida uči tome da ga Allah tebara vidi na svakom mjestu i u svakom stanju i da je Allah tebara kvetala svjedok svega onoga što on čini svjedok i poznaje njegove tajne kao što poznaje i njegovu javnost Jer kaže uzvišeni, ja'lemu ha'inatel a'juni, oma tuhfi sudur. On je onaj koji poznaje skriveni pogled ili oči koje varaju. Oči koje varaju, to jeste kradom, praćaju pogled tamo gdje, gdje ne smiju i poznaje ono što je u vašim prsima. To je Allah, gospodar svih svjetova. od koga ne možeš ništa sakriti. I kaže Allah te barek ve taala: "Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa neđuvahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun." Zar oni misle da mi ne čujemo njihove tajne i njihove razgovore? Naprotiv, Naši su poslanici, to jeste naši pisari su sve to zapisali. I kaže uzvišeni, a vada ja'lamuna anna Allahe ja'lama yusirruna ma yu'linun. Pa zar oni misle da mi ne znamo ono što oni taje i ono što javno, ono što javno iznose. Ali uzvišeni Azza wa Jal ukazuje na stanje mnogih ljudi, a to je stanje u kome kaže uzvišeni jazdahfune minan nasi wa la jazdahfune min Allah oni se kriju od ljudi kada čini grijeh i nepokornost Allahu Đelešenuhu kriju se od ljudi da ih ljudi ne vide pa misli uspio čovjek prevario sam sam džemar niko ne zna šta čini a ne krije se od Allaha te barakatale i nije ga sramota da Allaha Đelešanuhu Kada govori što govori, kada radi što radi. Ne boji se gospodara svjetova i ne krije se od njega i ne stidi se njega koji ga je stvorio, koji ga održava, koji mu blagodat daje, koji ga obskrbljuje u svakom danu. A stidi se ljudi. I krije se od ljudi. I misli dok se to ne zna, on je uspio da prevari. Uzvišeni kaže, ohva nahum, a kaže on je uz njih. On je uz njih, dok sve to što rade, Allah te baraka tala, taj koji je prisutan. Allah je lišan je taj koji je, koji je prisutan. Ona je od koga ne može ništa sakriti. Zbog toga akida vjernika uvijek ga uči da bude bogobojazan na svakom mjestu. وَتَّكُ اللَّهَ اَيْنَ مَهُمْ Bojte se Allaha, ma gdje bil? Kaže, sve sam Allah resane. Bojte se Allaha, ma gdje bili? Nikada ne, možda, ne, ne smiješ zaboraviti. Allaha te barek wa ta'ala, ne smiješ na njega zaboraviti. Promijenio se društvo, bio ti među vjernike ili upo među nevjernike. Jer si ti onaj koji je u potpunosti ovisan o gospodaru svih svjetova. Stoga cijenjena moja vreća. Kao što kaže islamski učenjaci, Allah Đelešanuhu je u svakom dijelu insana dao dio emaneta. U svakoj stvari s kojom te Allah Đelešanuhu iskušao dao ti je dio, dio emaneta. I pitanje je šta ćeš sa time da učiniš? Pitanje je šta ćeš sa time emanetom da učiniš? Zato kada je u pitanju Allah te barek ve ta'ala tvoj emanet koga si prihvatio jeste da samo njega azza wa obožavaš i da mu nikoga i ništa ravi ne smatraš i da slijediš njegovu časnu vjeru onakvu kakva je došla putem poslanika alejhi salatu wasalam. Kada u pitanju emanet naspram poslanika sallallahu alaihi wasalam da budeš onaj koji slijedi svoga poslanika sallallahu alaihi wasalam koji se trudi da u stopu oponaša poslanika sallallahu alaihi wasallam i da što više od sunnata sprovede u svome životu. Da kada izađeš nodicu, da svako te prepoznaje da si ti taj stebenik Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ne moraš da radiš ličnu kartu. Ne moraš da pričaš puno. Što te vidu da znaju da si ti stebenik. Kada vide šta radiš, da te prepoznaju da si ti stebenik, najčasnije je ka Allahovog stvorenja kada čuju tvoj govor da prepoznaju da je to govor koji se uzima iz najčistijeg izvora iz Korana i Sunnata Rasula sallallahu alaihi wa To je ispunjavanje emaneta. Kada u pitanju emanet prema Allahovoj knjizi, da budeš onaj koji joj daje pravo njeno, njen hak koji ima kod tebe. Da je učiš, izučavaš, da razmišljaš o njenim porukama i da se prije svega pokoriš i radiš po njoj. Kada u pitanju sunet poslanik alaihi salatu wasalam, da ga učiš, proučavaš i da što više od tog sunata sprovedeš na sebe i na one koji su ti dati, koji su ti dati u emanet. Kada su u pitanju drugi ljudi, cijeli na moje braćo, prije svega porodica, emanet koga čovjek ima u svojoj porodici jeste da čuvaš svoju porodicu kao što je rekao Allah te baraka ta'ala Ja ayuha amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara O vjernici čuvajte sebi svoju porodicu od vatre džehennemske čije će gorivo biti ljudi kameni To ti je prije svega obveza, jer su ti oni dati u emanet i bit ćeš pitan šta si učinio sa njima. Čemu si ih podučio? Kako si ih odgojio? Na čemu? Čime si ih hranio? I tako dalje, i tako dalje. Kada u pitanju supruga ili supruge, da im daš njihovo pravo koje im pripada. Da im daš njihovo pravo koje im pripada. Kada u pitanju muž, suprug, da žena mu bude pokorna i poslušna u svemu što je dozvoljeno i da mu čuva čas i imovinu kada su u pitanju djeca u odnosu na svoje, na, prema svojim roditeljima, također da čuvaju eman koji im je dar, a to je da čine dobročinstvo svojim roditeljima, što više mogu u svemu što Allah te baraka tala dozvoli. I ovo sve potpada pod riječi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada kaže Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stare. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti pitani za svoje stado. I imam džemata će biti pitan za svoje stado. I vladar će biti pitan za svoje stado. I učenjak će biti pitan za svoje stado. I čovjek u porodici će biti pitan za svoje stado. I žena u porodici svoga muža. I dijete u toj porodici. I sluga u toj porodici. Svi će biti pitani. I sve su to cijenjena moje braćo emaneti. Sve su to emaneti o kojima insan Vijednik Allah Đelešanu mora da vodi računa i mora da nađe odgovor s kojim će se pred Allaha te barek vatala odbraniti. Što se tiče braću emaneta u poslovanju sa ljudima, takođe svaki vjernik mora da vodi računa i da ono što prihvati od tog emaneta, da to ispunjava. I kao što smo spomenuli, ne smije da bude poput drugih, pa da vara i da laže da vara i da laže, jer to nije ono sa čime je opisat vjernik. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, يتبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب U smislu, vjernik sve da može učiniti i da može biti, ali ne smije biti prevarant i ne smije biti lažov. Vjernik ne smije biti varalica i ne smije biti, ne smije biti lažov. Jer je on vjernik. On je onaj koji je od emaneta. On je onaj koji je povjerovao u Allaha te baraka ta'ala i poslanika alaihi salatu sada. On je onaj koji je, dakle, sa tim emenom. I vjernik nikada ne smije da bude drugačiji. I da se povede za većinom koja danas laže i vara. Već kao što te Allah uzvišen i počestio, da od mnoštva, od milijarde, da ti budeš u skupinu koja Allahu Đerlešanu čini seždu i koja samo Allah obožava i nikoga drugog. Tako se sjeti da kada te drugi varaju da ti ne smiješ biti u većinu. Već moraš biti onaj koji slijedi Allahov din. I slijedi sunat Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji te upozorava da ne smiješ biti onaj koji varaju. Ako ne možeš da posluješ, nemoj da posluješ sa onima koji, koji varaju i koji lažu. Onda ti je bolje da ništa ne činiš, nego da i ti upadneš ne do Allah te bare petali u to. Pa da budeš lažo i da budeš prevarant i da budeš onaj koji će kod Allaha Đelešanu mu doći misleći da ima neke isprike, a neće ništa u rukama imati. Ništa neće u rukama imati. Zato Allah te bare petali molim da nas pomogne na istinu nas očvrsti na pravom putu i da nas učine to onih koji dosljedno slijede u Koran i Svamu samom Isaitu sada. www.pautal.com Soba, put, vjernika. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa barakatuh. Bileži imam Buhari, ahnu Allah ta'ala, Ebu Huzeyfe, radijallahu ta'ala anhum, da je rekao Rasul sallallahu alaihi wa sallam, doista je emanet spušten u sred srca čovjeka. Zatim je čovjek o njemu saznao putem Korana i putem sunata poslanika alaihi sallatu sallam. Zatim kaže prenosilac poslanika Alehi Salatu Salam, Alehi Salatu Salam nam je govorio o uzdizanju tog emaneta koji je, koji je dakle, Allah Prišanu spustio u srce čovjeka, pa je rekao čovjek se jednom zaspati, jednim svom će zaspati, pa će mu biti iščupan emanet iz njegovog srca. Ostaće na njemu samo neki mali trag. Zatim će, kaže, opet zaspati, pa će iz njegovog srca biti iščupan emanet i ostaće trag toga poput žulja kada ispadne na, na nogu. I kaže, on će biti taj trag kao kada neko, kaže, uzme žeravicu pa je vala svojom nogom, svojim tabanom, vala je po zemlji. Pa vidiš, kaže onaj mehur, kako se napunio, napuho se, a u stvari u njemu nema ništa, on je prazan. To jeste kada Allah te barek tada uzme emanet iz srca jednog čovjeka, onda taj čovjek ostaje u vanštini, ti vidiš, ima nešto, pokazuje nešto, misliš da baš to ima hajera. Međutim, kaže, on je poput onog mehira koji je skočio od žeravice koja ga izgorela, pa ti vidiš nešto ima, jel? Međutim, ono prazno, nema njemu nikakva hajera. Nema njemu nikakva hajera. Zato kaže Ebu Hzeme, kaže, davno je, kaže, bilo vrijeme kad sam ja mogao sa svakim od vas da trgujem, da radim i tako dalje. Ne razmišljajući o tome da će neko prevariti. Jer, kaže, ako je bio musliman u pitanju, onda, kaže, on sigurno njegova vera ga je terala da on to ispuni. Dakle, su bili prvi muslimani. Ono što je preuzeo, on će ispuniti, makar ne znam šta se desilo. Kaže, ako je bio kršćanin, kaže, i on je morao to da ispuni. Kršćanin u muslimansku državu. Zna kakav je propis. Kada se prihvatiš nečega, napraviš ugovor s nekim, pruzmeš emanet, moraš to ispuniti. Inače, tamo ima kadija. A ka, za kadija ima dželat koji radi po kadinoj naredbi. Pa je, kaže, morao da ispuni. Međutim, kaže, danas, danas, kaže, ja s nikim od vas osim tog i tog pojedinca ne bih mogao, kaže, nešto raditi, sarađivati, ili u smislu, dakle, šta, trgovine ili emaneta koji se, koji se daje. Tako da vidimo, cijenjena moja vraća, iz ovih primjera kako je najavljeno uzimanje emaneta. Uzimanje emaneta i mi vidimo kako toga pali na sve strane i u svim kategorijama. Ako pogledamo kod učenjaka, kod daje i tako dalje, vidjet ćemo koliko samo to fali tog emaneta I koliko se samo tu taj emanet ne poštuje i ne čuva, kao da se za njega neće biti ni pitan. U nekim predama, predama, predajama je došlo da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam spomenuo da je ovaj svijet Allah te baraka tada stvorio kao jednu baštu koju je ukitio sa pet stvari. Jedna od tih pet stvari s kojom je ukićen ovaj dunjavu jeste znanje učenjaka znanje učenjaka. Pa je poslije na tih pet stvari Iblis proklet je došao i dodao je još pet stvari uz njih. Pa je ovom znanju dodao sakrivanje i prišutkivanje tog znanja. Sa ovim je došao. I doista koliko danas, koliko je danas oni koji nakon što su došli do znanja, došli do istine, došli do dokaza, samo ih prekrivaju jedan po jedan dokaz. Prekrivaju, prekrivaju i prolaze s nekim pričama misleći da to Allah te barek vetana ne vidi. A oni su svjesni toga. I dobro znaju šta rade. I dobro znaju šta rade. Zato cijenjena moje braćo, Allah Đelešanu molim da nas učini od onih koji vode brigu svojim nemanetima. A doista svaki od nas toliko ima emaneta, toliko ima emaneta, da kada bi svakog dana, polovinu dana samo razmišlja o njima, bojim se da ih se ne bi setio sviju. Jer je Ibn Mesud radijallahu talan govorio, kaže, svaki dio čovjekovog tijela ima dio emaneta kod sebe. Zato je, kaže, emanet očiju da ne gledaju ono što je zabranjeno. Emanet ruku da ne rade ono što je zabranjeno. Emanet ušiju da ne slušaju ono što je zabranjeno. I tako dalje, i tako dalje redom. Zato na moje braćo, nek se svaki insan zabavi sam sa sobom. I neka povede računa sam u sebi. Jer doista, pred Allaha Đelešanom svako će sam doći i sam će odgovarati za sve ono što je činio. I javno i tajno. I ništa nećemo se da sakrijemo. Allah Đelešanu molim da nas učinje iskrenih. Allah te barka tada molim da nas učinje iskrenih. Allah Đelešanu molim da nas učinje iskrenih. I da ono što čujemo i naučimo, da najprije na sebe primjenimo, a onda druge tome da podučavamo i pozivamo. Allah Đelešanu molim da pomne sa muslima širu svijetu. Allah uzvješeno molim da pomogne džihad i muđahre, da im broj poveća, da im voda snaga na snagu koju imaju. Da im učvesti koraka na njegov put. Da njihovim rukama kazni svoje našeg nepetaka. Allah da lišanom molim da pomogne braću muslimane koji su pali na velike iskušenja po zatvara tala vijeka gdje ih muče i ubijaju. Allah da lišanom molim da uništi i poniži svakog taguta i njegove pomagače. Allah da lišanom molim da nas učini to njih s, kojim, s kojima će pomoći svoj din. Allah uzvišeno molim da nas koristi u pomoć svome dinu prije naše smrti. Allah da lišanom molim da nas poživi dok je dunjavički život bolji za nas, a da nas usmrti onda kada je smrt bolja za nas. Allah uzvišeno volimo da nas usmrti na riječima La ilaha illallah Muhammed Rasulullah sallallahu alaihi wa عزك حاضر وغياب وقلبي عمره ما